जेके माण्हुनि जा घर जिते अलाह ताला जो ज़िक्र कनि था उहे घर आहिनि या जेके दिलियूं आहिनि जिन में अलाह ताला जो ज़िक्र थिए थो इहो ॿियूं फी बूतिन हाणे ॿिया छटी आया इहा थी ऐं जी माना कईसूं अलहमला ऐं हिन खां पुछ केरु आहिनि उहे जेके इन्हनि घरनि मंझि इहे ज़िक्र था कनि अलाह ताला जो जिन जूं घरियूं जंहिंजे दिलनि में कलबनि में रोशनी आहे अलाह जो नूर आहे केरु आहिनि चए उहे माण्हू आहिनि रिजालुनि लातुल हीम तिजारतुनि वला बेयुनि अन ज़िक्र लाइ उहे माण्हू यानी मर्द औरतूं सभई औरतूं बि अची वेंदियूं हिन में चइबो भई माण्हू हीअं था कनि त माना हुन में औरतूं बि ईअं थियूं कनि मर्द बि ईअं था कनि पोइ जेको ॼणु हिकिड़ो मेस्कुलन इस्तेमालु कजे थो मुज़रु इस्तेमालु कजे थो त हुन में मोनस जी माना बि इनक्लूसिव आहे ॿारनि जी बि माना इनक्लूसिव आहे नंढा वॾा सभई सगीर कबीर सभई रिजालुनि ला हिम तिजारतुनि वला बयुनि अन ज़िक्र ला जिन खे नथी रोके सन तिजारत ऐं सन वापारु ॾियणु वठणु ऐं ख़रीद करणु विकिणणु पंहिंजे ज़िक्र खां यानी जेको धंधोधारी कनि था जेको बि कनि था पोइ रुॻो कोन तिजारत वारा फार्मर्स बि पंहिंजा धंदा था कनि या वापार वारा पंहिंजा धंधा था कनि या नौकिरियुनि वारा पंहिंजा धंधा था कनि उहे पंहिंजो धंधो हुन खां नौकिरी खां अलाह ताला जे ज़िक्र खां गाफ़िल नथी करे अलाह ताला जो ज़िक्र हर वक़्तु हुनजे दिलनि में रहे थो इहा ॻाल्हि कईसूं अॻु में असां वटि ॼण मिसाल इहो पंहिंजो साईं अब्दुल करीम बुली वारे साहिब जो जो अॻे नार चाढ़ींदा हुआ हुन मां पाणी ईंदो हुओ हुन मज़ा थींदी पंहिंजो पाणी लहंदो पोइ पोइ हलंदो पियो हुनखे उहो या उठ या जेको गॾु गाबो में ॿधबो त पोइ हुन में उहो पियो हलंदो पोइ हुनखे पोइ कंहिं वक़्तु चुंगार कबी कंहिंखे चइबो हुन वक़्तु हल बाबा हल पंहिंजो पोइ हलंदो पियो न पोइ कंहिं ज़िक्र अलाह ताला जो वेठो हुते माण्हू कंदो या हार वेठो खाईंदो या ॿियो जेको बि कमुकारु कंदो हुन में अलाह ताला जो ज़िक्र हाणे वियुसि मावादी रहमताल इहो असां माना करियूं पिया उहो पढ़ंदासीं इनशा त हुजे रोके कोन थो ला तुरी इम्तिजारा भई ऐं ॿियो छा था कनि इन्हनि घरनि मंझि इहे माण्हू छा था कनि त इकाम सलाह थी इकाम क़ाइमु करणु निमाज़ खे मतिलबु ईअं निमाज़ पढ़णु पर निमाज़ पढ़ण जा तरीक़ा मतिलबु त भई मुहैया करे ॾियणु या इकामत करणु माण्हुनि खे चवणु ॿियनि खे चवणु निमाज़ पढ़ो या क़ाइमु पाण करणी निमाज़ हिकिड़ी माण्हू पढ़ंदासीं त पढ़ियूं था निमाज़ पर असीं क़ाइमु कोन था पिया कयूं छो जो असीं कंहिं ॿिए खे कोन था अचूं पंहिंजो हली अचो निमा पढ़ूं वीचारा कंदा आहिनि पंहिंजा छा चइबो आहे जेके ईंदा आहिनि घरनि में खुरकाए दरवाज़ो माण्हूअ खे ॿुधाईंदा आहिनि छा चइबो आहे पोइ वरी मथो माण्हू जो ख़राबु कंदा आहिनि पोइ आऊं बि बेज़ार हुन बेज़ारुनि हूंदो आहियां घणो करे पर पोइ अलाह ताला जो कंदा त रस्तो छो जो उहो चिचिड़ थी चिमटी था पवनि पोइ मथो ख़राबु था कनि भई को ॻाल्हि कहिड़ो आहे नेकी जी ॻाल्हि आहे अहमदल्ला पोइ हलो बसि हेतिरा ॾींहं हलो असां सां गॾु हेतिरा ॾींहं हलो असां हेतिरा ॾींहं हलो भई माण्हुनि खे कमु आहे न कारियूं आहिनि त असां कीअं हलंदा माण्हू छा था करियो वञा सॼी दुनिया था घुमनि अड़े पंहिंजे ॻोठ में बिना माण्हू कई कनि कोन था चङाई निमाज़ पढ़नि कोन था तव्हांजे मुल्क में ऐं तई मुल्क घुमंदा हुआ त सॼे मुल्कनि दुनिया जा किथां था पैसा आणियो भेण असांखे आहे कोन पैसो जो हितां खां वञी हुतां वञूं हलिया तव्हांखे किथां अची विया आहिनि हथ सॼो मुल्क दुनिया अचे कॾहिं खां पियो हली जे साल थी वियो आहे हलो मूंखे आऊं सफ़र पियो करियां सॼो मुल्क ई घुमी आयो आहियां भई तुंहिंजी ज़ाल पोयां छा पई करे माना को ख़बर अथई को अकुल अथई को किथे अथई हिनखे अलाए केरु सम्झाए कोन थो सघे केरु बि त सॼो साल था हलनि भई पंहिंजूं ज़ालूं पोइ ते छॾियो पंहिंजा ॿार पोइ हुनजी केरु थो सार संभाल करे चए अलाह संभाल करे थो चए अलाह त करे थो पर हाणे इहा वॾी ॻाल्हि बरहाल इहा ॻाल्हि मूंखे अची वई विच में हाणे मूंखे माहवारदी रहमत लाल जो मूंखे करिणो आहे हीअ त ई काम वीता ज़कात ऐं ज़कात ॾियनि था उहे माण्हू यकाफ़ त कल्लब फी इलूब अल अबसार अल्ला ताला जे पंहिंजे उन ॾींहं खां जेको क़यामत जो ॾींहुं आहे सख़्तु जंहिंमें दिलियूं ऐं अख़ियूं फिरी वेंदियूं हलियूं उन ॾींहं खां डिॼंदे इहो कमु कनि था मतिलबु ज़िक्र अल्ला ताला जो ऐं नमाज़ ऐं इज़ात ज़कात वग़ैरह कनि था हाणे इहो इन कॉल पढ़ियोसीं जो जी माना पंहिंजो मस्जिदूं या घर या पंहिंजो पंहिंजे ऐं उन खां पोइ त प्रोसुना तुबना या तुबन्ना या छा तुबना बन बना बनाइण माना घर ठाहिणु अलाह ताला जो रफ़ा इहो रफ़ा रफ़ा करणु पंहिंजो जेको आयो लफ़्ज़ हिनजी माना घर मथे करणु मथे करणु माना घर ठाहिणु मस्जिद अलाह मस्जिद लाइ मस्जिदूं ठाहिणु अलाह ताला जूं जीअं अर्फ़ इब्राहिम हल्को आहे त रफ़ा उहो रफ़ माना मथे करणु रफ़ा करणु रफ़ा करणु हिकिड़ो दूर ऐं तकलीफ़ न पर हिते माना आहे पंहिंजो दफ़ा करण जी माना रफ़ा करणु रफ़ा दफ़ा विछ रफ़ा दफ़ा करे छॾियो फलाणो ॻाल्हि अबा हिन ॻाल्हि खे दफ़ा दफ़ा करे छॾियो आई वई छॾियो ॻाल्हि हिन ॻाल्हि खे पर हिते माना आहे यरफ़ माना मथे मथे करणु हुनजो बुनियादु जेको आहे बतियूं मथे करणु टाइणु छितुनि में विझणु वियो थियो इब्राहिम अल फब्राहिम अल इब्राहिम अल इस्लाम इस्लाम गॾिजी घर कवत लाइ ठाहियो ठाहिण जे माना में ॿी माना त तहर त पाक करणु पंहिंजो नजिस शयुनि खां न नापाक शयूं ऐं मासी यानी नाफ़रमान बरदारी उनखां पाक करणु इहे ॿई ॻाल्हियूं पढ़ियूंसूं ऐं उनखां पोइ पंहिंजो पढ़ियोसूं त टियों महिल हो त तहज़ीम करण जी यानी इज़त करणु वकार हुनजो मनवाज़नि जो मस्जिदुनि जो रखणु <clears throat> का हसनी अला ताला हसन बसरी थो चवे ऐं चौथो राबेफा हवा जलला हुनमां अलाह ताला ॾांहुं पंहिंजूं हाज़तूं मोकिलणु मथे मोकिलणु अल्ला ताली यार अल्ला तूं सभु सभु कुझु ॾींदो तूं करी थो जेको करी थो हाणे इन में मसलो आहे भई हिकिड़ा माण्हू चवंदा असांखां असीं अलाह खां घुरूं छो जो हुनखे त ख़बर आहे सॼी असीं घुरी छा कंदासीं ऐं हुन बि तवकल रखणु हीउ फलाण करणु हीअं करणु अलाह ताला जॾहिं चए थो त भई मूंखां घुरो ऐं तव्हांखे ॾींदुसि त पोइ हाणे घुरणु हुनजो हुकुम जी न घुरण त हुनखां हुकुम जी राफ़ी करणु हुनजो हुकुम न मञणु ऐं पंहिंजो पाण खे गनी सम्झणु इस्तख़नाकु करणु भई आऊं हेॾो वॾो आहियां या छा तवकल त रखां थो तवकल रखींदो भला अलाह खां घुर अलाह खां ॿियो न भला मक़फ़त घुर ॿियो बख़्शिश घुर ॿियो न दुआ दुआ भुजंदा भॼी वेंदा हलिया मुंहिंजो यार हिकिड़ो बसि मस्जिद में बसि ईअं जीअं निमाज़ पढ़बी वठी भॼंदो अड़े मुंहिंजे केॾांहुं दुआ थो घुरे वीचारो हाणे दुआ घुरनि कोन मस्जिद में मतिलबु इन मां फितना इहे जेके अकुल था अचनि माण्हुनि खे पंहिंजा बि हिन खे भई जॾहिं रसूल पाकिस्तान में दुआऊं थो घुरे माण्हुनि जे कचहरी में दुआऊं थो करे ज़िक्र थो करे ज़िक्र थो करे मस्जिद में वेही तईं भेण पंहिंजी था ठाहियो ऐं हणो था दॿियो था कम खे पोइ सॼो मुल्क़ जा हाणे दुआ घुरनि ई कोन हाणे मस्जिद में हीअ जेके आहिनि हिननि जूं बसि मस्जिद में वञ निमा पढ़ी हू भेण सां ईअं गौतम ॿुध वांगुरु तोॾां मुंहुं करे बसि बीह अड़े मूं ॾे मोह छा थो करे भेण निभाग साॼे पासे करे या मतिलबु जीअं कंदा आहिनि वरी केरु केर खाॿे पासे कंदा खाबी कबतला में पंहिंजे मदीने मनोहर में रसूल पाक सलास जी मज़ार हुन पासे आहे भई वसूल जी मबार मज़ार आहे उते मदीने में हाणे उते त जीअं वणे तीअं करे भई हिते त भेण मज़ार कोन्हे का हीअ छा आहे हीउ खाॿे पासे वरी को जेको कंदो वधि में वधि त हीअ खाॿे पासे मुंहुं करे वियो त अरे भई साॼे पासे कयो भेण हीअ असांजो तरीक़ो आहे मतिलबु सभिनी जो साॼे पासे मुंहुं करे वियो असांजी निमाज़ पढ़ूं भला तूं दुआ घुरी कोन थो छा कयूं भला दुआ नथो घुरी त भला असीं त निमाज़ पढ़णु शुरू करे ॾियूं भला छा कयूं हाणे तूं मूं ॾे मुंहुं करे वेठो सिधो कयां न भा कहिड़ो भेण सां निभा मतिलबु कीअं हिनखे अकुलु आयो आहे पंहिंजो हीअं करे मूं करे तव्हां हाणे छा चइबो आहे जेके निमाज़ी आहिनि पोयां उन ॾांहुं मुंहुं करे वेही रहंदा बसि अड़े भेण सां हाणे आऊं छा करियां या त उथां भॼां वञी कंहिं ॿिए पासे निमाज़ पढ़ां न त हिनखे त मूंखे सजदो करिणो पवंदो जेको मूंखे निमाज़ हिन पढ़ाई आहे हाणे आऊं हिनखे वेठो सजदो करियां भेण असांखे गौतम ॿुध थियो वेठो आहे मुंहिंजे किना कृष्ण महाराज कीअं छा राम छा थियो वेठो आहे हाणे हुनखे वेठो सजदो करियां अड़े भेण साॼे पासे मुंहुं करे वेह त भला ॻाल्हि मूंखे इजाज़त मिलिया ऐं निमाज़ पढ़ां भला तूं दुआ त हूअं ई कोन थो घुरी पर इहे बसि मश्किलियूं थियनि थियूं घणियूं पर हाणे इहा मूं ॻाल्हि हीअ अची कई पंहिंजे रीचक में अची पोइ हाणे अॻिते था हलूं कर फी फी हा हा स्मू मावरदी रहमत जेको उयून हुनजो तफ़सीर आहे इंटरनेट ते आहे पंहिंजो <clears throat> सॼो तव्हांखे मिली सघंदो अरबी में आहे हाणे उहो फ़रमाए थो त यूज़ कर फी हस्म हू जेको आहे मतिलबु जिते अलाह ताला जो नालो वठनि था ज़िक्र कनि था हुनजो उन में टे कॉल आहिनि पहिरियों कॉल हज़रत इब्न अब्बास जो आहे त फी हा किताब पंहिंजो किताब त पढ़नि यानी क़ुर शरीफ़ पढ़नि था मस्जिद में अची हाणे माना छा थी भई मस्जिद में अचिजे वेठो ठका हणिजे पपाड़े भरिसां जेको वेठो आहे हुन सां वेठो ॻाल्हाइजे हुन खां वरी पुछिजे हुनखे वेठो ॿुधाइजे झटि सठि भई अचो था मस्जिद में हाणे अलाह ताला जो ज़िक्र करियो हिते बसि क़ुर शरीफ़ पढ़ो भला ॿियो करियो ॿियो न त कुझु करियो पर हाणे हिकु पहिरियों पहिरियों कॉल हुयो हज़रत इबिन अब्बास जो त माना अलाह ताला जो किताबु यानी किताबु अॻे उन वक़्तु किताबु कोन हुआ जॾहिं हज़रत रसूल पाक सलाह इस्लास हुयो त हाणे को किताबु खणी माण्हू कोन ईंदा हुआ मसफ़ जेको आहे न असां वटि मौजूदु आहे हथ में कोन्हे तंहिं करे माण्हू सभु को पंहिंजे लिहाज़ खां पंहिंजे ज़बानी क़ुर पढ़ंदो अलाह ताला जो जेको यादि हूंदो उनखे पढ़ंदो पोइ हाणे ईअं पढ़ी सघे थो माण्हू यादि पढ़ी सघे थो मसफ़ खणी पर हाणे मसफ़ खणण में ॼण की बरक़त आहे जो हथनि खे बरक़त मिलंदी अख़ियुनि खे बरक़त मिलंदी जो ॾिसंदो ऐं जिस्म खे सॼे जो तोज़ी तक तौक़ीर थींदी मसफ़ जी हिन करे मसफ़ खणी वध पढ़ण में बरक़त आहे पर हाणे इहो कोन्हे हिकिड़ो मिंट हुजे ऐं इमाम शुरू थियण वारो आहे हाणे तूं वञी किताबु मुसफ़ थो खणी वरी वेही अञा वेठो ई कोन्हे तूं हाणे भई यानी तो वटि हिकिड़ो ॿ पंज टे मिंट आहिनि त तूं हरू मसफ़ हसफ जेकॾहिं न खणी पाण तोखे यादि जेको आहे कोल्हो अलाह यादि कोल्हा उज़बर बिल फलक यादि जेको बि तोखे असु तूं राय तूं यादि आहिनि उहो तूं वेठो पढ़ या इस्तफ़ा वेठो कर या असवान लाइ वेठो चओ या अलहदिल्ला वेठो चओ या मतिलबु त जेको बि ज़िक्र अलाह ताला जो करणु सो इहा ॻाल्हि हिकिड़ी पहिरीं त इहा ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि असांजी तज़कुरफ़ी आहे असमाउल हुस्ना अलाह ताला जेके पाक नाला आहिनि हाणे एबन ज़री तबरी जेको आहे सो चवे थो त पंहिंजो अलाह ताला जा नाला वठणु यानी मतिलबु त पंहिंजा नाला लिखिया पिया आहिनि बस्मरमानी अल रहीम अलमलिकलामज़ीज़लबार जेके बि नवानवे नाला त उहो अलाह ताल जी हदीस आहे त कहिड़ी ज़बरदस्त मुहकम हदीस आहे जो नाला जेके अलाह ताला जा आहिनि नवानवे या सौ थी था वञनि त केतिरा वधीक था थी वञनि हिकु सौ हिकु था थी वञनि उहे नाला हिन में ॾिनल आहिनि पर क़ुरशी में ॿ सौ वीह खनि नाला मूं पाण ॾिठा आहिनि पाण पोइ मूंखां उहो कागज़ ई गुम थी वञे मूं ॻोल्हिया घणेई पंहिंजो पर हाल नाला आहिनि अलाह ताला जा के हाल में असांजो चवंदा त हज़ार नाला अलाह ताला जा क़ुर शरीफ़ में आहिनि पोइ वरी पंहिंजो मामूदी हुननि खे पकिड़े हुनखे चयो मूंखे हज़ार नाला ॻोल्हे ॾियो न त पोइ तव्हांजो ख़ैरु कोन्हे पोइ मतिलबु सभई वेठा पंहिंजा उन्हनि वरी पोइ नाला ॻोल्हिया अलाह ताला जा त ही अला हीअं अला हीअं अला हीअं अला हीअं अला इहे हज़ार नाला हुनखे ॻोल्हे ॾिनऊं किताबो ठाहे ॾिनो अथऊं हुनखे सो हाणे उहो किताबु जेको आहे सो मूंखे बि हथु अची वियो हुयो सो मूं इंटरनेट ते हज़ार नाला अलाह ताला जा लिखिबो जेकॾहिं आर्काइव डॉट ऑर्ग ते त वन थाउज़ंड वन नेम्स अलाह ताला उहे मूं लॻाए छॾिया हुननि में पोइ ॿियनि आलमनि बि जेके आहिनि ॾिना आहिनि पोइ उहे बि मूं हुन में लॻाया आहिनि पोइ अलहमदिल्ला पर असांजो बि हुन में हिसो अलाह साईं ई क़बूल करे अलाह ताला जा हज़ार नाला मतिलबु नाला आहिनि पोइ कहिड़े नमूने सां तरतीब हुननि जी छा नमूनो त पोइ उहे नाला आहिनि पोइ उहे नवानवे आहिनि अलाह ताला जा नाला वठणु वेठो आहे मस्जिद में वांदो त ज़िक्र मतिलबु त कंहिं न कंहिं नमूने सां ज़िक्र करिणो आहे हर ज़री थो चए टियों कौर जेको आहे सो हिन में इहो आहे तौहीद हू बि अन ला ग़ैर हू त तौहीद चवण यानी मस्जिद में अचे थो त माण्हू अलाह ताला जो फ़िक्र करे थो भई अलाह ताला हिकिड़ो आहे हुन सां ॿियो शरीर कोन्हे को पर यादि मतिलबु इन माना यादि थींदी त भई ला इलाह इलाह जो ज़िक्र करे जेको असां वटि पंहिंजे सौरवर्दी तरीक़े जो तरीक़ो जेको आहे मखदूम साहिबु इहो त असांखे ॿुधाईंदा आहिनि ऐं साईं पीर साईं पघार वारनि जा ला ला इलाह जो ज़िक्र ॾींदा आहिनि पंहिंजो इलाह उहे चारि चारि ई हू हू वग़ैरह मतिलबु इहे ज़िक्र ॾींदा आहिनि त पोइ इहो इहो माण्हू वेठो करे या के वरी चवंदा अलाह अलाह अलाह वेठा कंदा आहिनि रुगो पर अलाह अलाह सभु को करे सघे थो अबू जहल बि अलाह अलाह करे सघे थो पंहिंजो अबी लाह बि करे सघे थो पर जेसिताईं ला अलाह इल अलाह मोहम्मद रसूल अलाह न चइबो तेसिताईं ॼण कलमू कोन्हे तंहिं करे मतिलबु असां अफ़ज़ल ज़िक्र ला अलाह इल अलाह मोहम्मद रसूल अलाह तंहिं करे इहो ज़िक्र करणु बहितरीनु आहे मतिलबु ॿी का ॻाल्हि न हुजे त माण्हू इहो वेठो करे जेको मसीत में वांदो वेठो हुजे जेसिताईं फीमा अली अज़न <clears throat> जेको उनमें ॿ कौल आहिनि त आदमा इलाही हा ऐं ॿियो आहे इलामाबाद ई इहो सभ्य लहू फी आहे पोइ फ़ी हा तस्वीह कौल आहे न कहिड़ी कजे इहो सभ्य लहू फ़ी आहे सभ्य लहू फ़ी आहे हुन वेही तस्वीर कजे इहो सभ्य त हुन में कहिड़ी आहे उहा मतिलबु तस्वीह जी माना छा आहे हुन में रहमत कौल आंदा आहिनि पहिरियों कौल चए थो अल अलाह ताला जी पाखाई यानी हू बेआब आहे आबनि खां पाक आहे हुन में उहे कमज़ोरियूं कोन्हनि जेके संदसि क्रिएचर्स में आहिनि ॿी ॻाल्हि इहा त तस्वीर जी माना आहे अन उसला त निमाज़ जेका आहे सा तस्वीर आहे हिन माना में अबन अब्बास रज़ी अलाह ताला ताल ऐं दहाक रहमत अलाए दहाक ताबेन में आहे <clears throat> उहो चवे थो ताबहिन इहा तब बिल गादू वल आसाल शाम सुबुह जो ऐं शाम जो उनजी माना कंदे चए थो त अल गदू जम गदवत गदवत माना सुबुह ऐं गदू माना सुबुह जेके प्लूरल जम घणा सुबुह सुबुह पोटा बि आहिनि मुंहिंजा यार दोस्त सुबुह पोटा पर उचंदासीं सभु पोट सुबुह पोटा आहियूं सुबुह सुबुह न पोइ जमाता आसाल जमा असील वर्शा आसाल जी आसाल जेको आहे जमा आहे असील जो ऐं उन माना इर्शा जो वक़्तु यानी सुभाणे जो वक़्तु लाइ तुल्ह हिम तिजारतुनि मर्द जेके जिन खे नथो रोके तिजारत ऐं न को वापारु अलाह जे ज़िक्र खां माना कलबीर रहमताल चए थो ततजारतजार बात बेहत जेका बात जेका आहे ॾियणु वठणु उहो मुखीम जेके हिकिड़े हंधि वेठा हूंदा उहे कंदा ऐं जेको वॾो वापारु जेको माण्हू मुसाफ़िरी में वेंदो बाहिरि हुते वञी विकिणी ईंदो ई कंदो कोन मतिलबु त उते परियां खां खणी अचणु इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करणु करणु जेका हिन माना वञनि वॾा माण्हू खणी था वञनि वरी मोटाए था अचनि अॻे ईअं कंदा हुआ हाणे त घरु वेठे सभु का शइ पहुची थी वञे तव्हां वटि ऑडर ॾियारे मोकिलियो त हुतां उहो माण्हू ॾियारे थो मोकिले वरी तव्हां ट्रक वारो खणी थो अचे या बस वारो खणी थो छा चइबो आहे ट्रेन वारो खणी थो अचे हवाई जहाज़ वारो पाणी जहाज़ वारो खणी थो अचे पाणी तव्हांखे हाणे घर बि पहुचाइनि था ईअं करे ॾियनि था त पोइ मरम बराल ॿई उहे अल ताला जा नाला वठी ज़िकर करणु मतिलबु आख़िर ताईं ज़िक्र इस्मा उल हुस्ना ऐं ॿी माना हुनजी इहा आहे त अनिल अज़ान अज़ान जेका आहे बांग जेका आहे सोयाबन सलाम चए थो त उहा उहा बि अलाह ताल जो ज़िक्र आहे सो करणु त त कल्लब फील कलूब अल आबसार जेके टिड़ी वेंदियूं फिरी वेंदियूं कल्लब कल कल कल्लब माना फेरण आहे दिलि बि जेका आहे फेराए थी रत खे दिलि आहे अल अखियूं ऐं कल्ब फिरी था वञनि दिलियूं फिरी थी वञनि हुन माना कई अथसि त हुन में पंज मानाऊं पंज माना कयूं अथसि पहिरीं इहा तहनम जेको ख़ौफ़ जहानम जो आहे उनमें फिरी थी वञनि अख़ियूं टिरी थी वञनि कल्ब फिरी था वञनि अचानी तकल्लब अहवाल हा अनार तन तन हा व त हर रुख आहे फिरी वञनि जो अहवालु हाल ॾिसी पंहिंजे हुनजो ॼिबियूं जेके अचनि थियूं जहन जूं हुनखे ॾिसी ऐं हुनमें सणंदो हुनमें पवंदो या छा तन तन तन जन जा व त हर सन सड़न टियो कॉल आहे अंतलूब वज़ीब हा उहा तकल्लब अलबसार नज़र बिहा अला नवाही नवाही अल अहवाल अहवाल अहवालु हौलनाक चइबो आहे न हौलनाक हिन माना में तल्लब अलकुलूब वज़ीब आहे उहा तकल्लब अलबसार वजब जे करे हुन जूं अख़ियूं फिरी वेंदियूं ऐं कल्लब फिरी वेंदा ऐं अख़ियूं जेके आहिनि वेंदियूं नज़ारो ॾिसी उहो ॾिसी चोथूं कॉल चए थो हा चए थो जीअं पहुची थी वञे पंहिंजो चइबो आहे पंहिंजो रूह नि पहुची थो वञे मौत जे वक़्तु दिलियूं जेके आहिनि फिरी वेंदियूं हलूं उते कल बुल अबसार आहिनि अखियूं फिर फिरंदियूं ज़रख़ पीड़ियूं थी वेंदियूं या छा चइबो आहे ज़रख़ थी वेंदियूं ब्लू थी वेंदियूं हलियूं सुर में पाणी कहल कहल माना कजल कजल जेको कजल थो पाइजे अॻे दफ़े मूं ॿुधायो तव्हांखे कजल कीअं ठाहिबो आहे ॾींहं मथां जेका लाट दूहो निकिरे थो उहो कठो कबो मथे गॾु कबो पोइ वरी उन में मखण विझी मूंखे कंहिं ॿुधायो उणिवीह सौ पंहिंजे कहिड़े साल मंझि मतिलबु त मुंहिंजो मामू हुयो को चई हीअ गॾु कबो पोइ हिनखे वरी हीअं करे पंहिंजो हुन में वरी मखण हाणे मखण केतिरो विझिबो हुयो मां पर बहरहाल अहिड़े सां ख़बर मूं त कोन्ह ठाहियो पर पोइ इहा इहो ॼण हुनजो आहे सादे में सादो तरीक़ो ॿेड़ी का न शइ विझिजे हुन में जो अखियूं ख़राबु थी वञनि हलियूं लेकिन ॿई शयूं दूहूं सुठे कंहिं तेल जो हुजे ख़बर न आहे कहिड़े तेल जो हुजनि आहे जाम वेझो आहे सरिया जो हिकिड़ो हिकिड़ो कड़ो थो थिए हिकिड़ो मिठो थो थिए मिठो तेल कड़ो तेल हाणे वरी ॿिया तेल बि निकिता आहिनि पंहिंजा कोकोनट जो तेल आहे पंहिंजा ॿिया तेल आहिनि ऑलिव तेल बि अचे थो ख़बर न आहे उहो पंजो नंबर अल काफ़र यन कल्ब कल्ब हू अल कुफ़र अल ईमान चवंदो बस बादल मौत खां पोइ उथण खां पोइ हू चवंदो हाणे काफ़र जेको आहे चवंदो हाणे बीमार मूंखे सम्झ में अची वई आहे ॻाल्हि ॻाल्हि हीअं आहे पर हुनखे हुन में हुन घणनि जॻहियुनि ते ज़िक्र आहे पोइ चवंदो आहे आऊं हाणे मञा थो हाणे मूंखे मोटाए ॾियार मोकिल त आऊं वञी सुठा कमु कंदुसि पोइ हाणे चए बाबा तूं हाणे ख़तमु आहे ॻाल्हि हिते हाणे त हल जान हाणे तोखे सम्झ में अची वई आहे पोइ इहे काफर ऐं भई अनकल बि बसर हू अमा खान यराहो गई आहिनि यराहो रिश्ता उहा अॻियां अखियूं बि हाणे हुन जूं पोइ वञो हुन सूरत में चई अलाह ताला चयो त चयो बसर कल रकलजी हदीद चए अॼु तुंहिंजो अखियूं जेका तिखियूं आहिनि लोह लॻियूं पियूं आहिनि हदीद लॻियूं पियूं आहिनि हदीद चइबो आहे स्टील खे लोह जो जेको तरीक़ो आहे हिकिड़ो माना तिखियूं ऐं तेज़ लॻियूं पयूं थियूं अखियूं परे ॾिसंदियूं उन वक़्तु ॾिठी कोन थिए मोहम्मद सलाहु जीअं साम्हूं हो त ॾिठो कोन हेॾा बुज़ुर्ग हुआ हेॾा क़ुर हो हेॾी ॻाल्हि थी वई हली ऐं तो ॾिठी कोन को हाणे तुंहिंजूं अखियूं तेज़ आहिनि ॾिसनि थियूं जान खे ईअं थो नज़र अचे तोखे बहरहाल इहा ॻाल्हि ईअं थींदी पोइ हू जेको अॻु में अमा खान यराहो गई आहिनि यराहो रोश पोइ हाणे अॻु में जेको ॾिसंदा हुआ त हीउ ख़राबु रस्तो आहे त हिकु सुठो आहे हाणे ॾिसंदा इहो त भलो रस्तो हुओ पर तव्हांखे त त आयो कोन उहो हाणे पाण ॼाणो यजाह आसनू इनजी माना करसन मा आमिलू जल जीअं अलाह ताला पंहिंजो जज़ा ॾिए उनजी जेको तव्हां सुठा अमल कया आहिनि उनमें फज़कल जज़ा अल हसनात वलम युल जज़ा अल सयात पोइ हिते चए थो त महावर्दी रहमताल चए थो त हिते हसनात जी त ॻाल्हि कयईं त उनजी कहिड़ी जज़ा मिलंदी पर हिन हिते इन आयत मंझि बुछराईअ जी जज़ा कोन थो ॿुधाए हालांकि उहो अखियूं फिरनि थियूं उहे काफ़रनि जूं ऐं काफ़रनि खे जज़ा कहिड़ी मिलंदी उन जी ॻाल्हि हिते आयत में कोन थो करे जज़ा अल हसनात जज़ा अल सयात व जुजाज़ी इलाही हल अमर आहे इलाही ॿ ॿ आमर ॿ ॻाल्हियूं आहिनि हिकिड़ो रगबत आहे माण्हूअ खे ॾियारण जे लाइ त जीअं हू सुठा कमु कनि ज़िक्र रगबत अलाह ताला जे ज़िक्र ॾांहुं रगबत करण जे लाइ त हिते वरी चङाई ॻाल्हि करे थो ज़िक्र त चङाई जो अबस मिलंदो ऐं ॿियो ॿियो कॉल चए थो त हिन में उन्हनि माण्हुनि जी सिफ़त आहे जेके जिन कबाइर वॾा गुनाह कोन कया ऐं पंहिंजो नंढा गुनाह जेके आहे हुननि जा मक़सूर उहो अलाह ताला बख़्शी छॾिया वॾा गुनाह जेके आहिनि कहिड़ा आहिनि अलाह सां शरीक करणु सभिनी खां वॾो गुनाह आहे जेको बख़्शबो ई कोन को ऐं ॿिया जेके बख़्शी सघजनि था उहे कतल ऐं ज़ना ऐं पंहिंजो माउ पीउ जो बेहद बि थियण ऐं फलाणे क़िस्म जी उहे जेके कबाइर गुनाह आहिनि उहो उन्हनि खां जेको माण्हू बचंदो मतिलबु त उहे अलाह ताला खां बख़्शाइबा उन सां जेकॾहिं थी थो वञे त हुनजे लाइ कबर्ज़ पोइ ॿिया जेके आहिनि से नंढा गुनाह जेके आहिनि से अलाह ताल अला बि ज़िकिरा बि आहिनि ज़िकर अला अलाह ज़िक्र सां इहे सभु आहे न सयादि जेके आहिनि सही मिटाए छॾिबा पोइ ॿ मानाऊं कयूं अथसि पहिरीं माना हसनत बि साल हिकिड़ो वियो भई वधाईंदासूं अच्छा चङाई जखम जेके आहिनि ॾह जेको अलाह ताला चओ ॿियो बिज़ार फज़ल कंदासूं ऐं जज़ा खां सवाइ मतिलबु त तव्हां हीउ कमु कयो ई न कयो या कयो कोन कयो त बि असां फज़ल पंहिंजो कंदासूं दोमे फज़ली फज़िली इहो थियो त माना तव्हां हूअं त ॿियो के चङा इहो कमु कया आहिनि पर जेका न कई अथव उन्हनि जे लाइ बि अलाह ताला पंहिंजे फज़ल सां तव्हांखे ॾींदो इहो उहो बि उन्हनि खे ॾींदो जेके हूंदा हुनजे रस्ते ते हुनजे ईमान हूंदो अमल सत हूंदनि ॿिया त पोइ हुनखे एॾो फज़लु कंदो वधीक जो अञा हुन उन्हनि जे मुतलिक़ कुझु कई कोन हूंदो उनजो बि हुनखे ॾींदो ऐं अलाह यर्ज़ुखी शाह बग़ैर हिसाब इन में चए थो चारि कौल आहिनि छो त रिस्क जेको आहे ॾियां थो पंहिंजो बग़ैर जज़ा जे ईअं कोन तव्हां फलाणो कयो तंहिं करे थो रिस्क ॾियां रिस्क हूअं ई ॾियां थो पंहिंजे फज़ल सां पहिरियों कॉल इहो इन खां पोइ फरमाए थो ग़ैर मुक़दर बिल किफ़ायत हत्या यज़ीद अलाई आहे पर मतिलबु जेको माण्हू हुनखे हुनखे ॾियणो आहे उन खां वधीक अलाह वधाए थो ॾिए उहो हुनजी मर्ज़ी आहे जंहिंखे पंहिंजे फज़ल सां वधाए ॾिए टी ॻाल्हि ग़ैर कलील अला मज़ीक घटि कोन्हे को मतिलबु त अहिड़ो कोन्हे जो खुटी पवे पंहिंजो दहक सोरो हुजे अहिड़े नमूने सां तकलीफ़ वारो हुजे इन फज़ल सां ॾींदो पंहिंजे मतिलबु त तमामु आसानी सां तव्हांखे मिली वेंदी हीअ ॻाल्हि छोथो ग़ैर ममनून बि हुन न को तोड़े सघिजे थो न को मापे न नक्शे न को अहसान जिताइण खां सवाइ अलाह ताला ॾींदो मतिलबु सभई ॻाल्हियूं वकील लम्बा नज़र हाज़िल आयत अमर रसूल सलाहु आल वसलम बि बनाए मस चए थो हीअ जॾहिं आयत आई त भई मस्जिदूं ठाहिण फलाण वक़्तु जेको आहे रसोल्ला हुकुम कयो त मस्जिद कुबा ठाहियूं मस्जिद पहिरीं जेका कुबा मस्जिद हुई पंहिंजे मदीन खां अॻु में ई ठाहियूं जेका फ़हदर अब्दुलाह बिन रवाहत बिन अब्दुलाहत अलाह ताला आनो रसूल पाक सलाहु वटि आयो ऐं चईंदी या रसुल्ला बुनियल मसाजिद आहे चए थो मसाजिद ठाहिण मज़ा पंहिंजो फलाह आहे चङाई आहे नेकी आहे मतिलबु हुन में अलाह ताला कामयाबी कामयाबी कंदो